ось які пункти треба в ній висвітлити, і поклав папірець перед Рубаном. Мені здається, що ця робота більше підходить для когось іншого, втрутилася Ірина. Для вечірка чи. Я попрошу вас, Ірина Олександрівна, кинув на стіл лінійку Ірша. Я попрошу вас. Він сам не знав, чому дратується не сунути свого носа не в свої справи? їхідно запитала вона і для наглядності помацала пальчиком свого невеличкого акуратного носика. Її очі за великими круглими окулярами горіли гнівом знати своє місце. Десь у загальних рисах цього разу ви мислите правильно, рубанув він. Обоє відчували роздратування, і кожному було шкода себе. Та й Ірша справді був переконаний, що Рубан напише вступну частину краще, точніше, аргументованіше, проблематичніше. Він тугодум працює повільно, але так, що після нього не доводиться переробляти. Зараз він майже вільний. Та й не треба йому попускати. Нехай відчує на собі його ірші керівну руку. Він навіть приготувався приструнити Рубана. Але той на диво тільки пошкріб потилицю й буркнув. У когось не вистачає думок, то отдай романи свої. Писав Рубан довго. Згори погукували на віршу, Сергій підганяв рубана. Коли, зрештою, він скінчив, то справді переробляти нічого не довелося. Не переробляв і майдан, котрий виголосив доповідь на нараді у їхньому великому залі, де зібралися архітектори з усієї України і куди було запрошено декого з співробітників інституту. Коли майдан скінчив читати півтора годинну доповідь, було оголошено перерву. Ірша, Рубан і Ірина, котрі сиділи найближче до дверей, опинилися в коридорі перші. З інших дверей вийшла президія. Попереду широко ступав майдан, за ним ще кілька чоловік, серед них заступник міністра Прядко. Вони зіткнулися посередині коридора. Добрий день, товаришу Ірша. Добрий день, Ірина Олександрівна. Добрий день, Романе Тихоновичу. Привітався з усіма за руку майдан. Очевидно, не знав, що сказати ще, але йому здавалося сказати треба. Запитав, ну як вам сподобалася моя доповідь? Рубан, котрий саме дістав з кишені портсигар, вийняв сигарети і відповів. Прекрасна доповідь Дениса Івановичу, особливо вступна частина. То я вам її написав. Він узяв у зуби мундштук, опираючись на палицю, повернувся і зашкутильгав вподовж коридора. Перед ним розступилися. Вони стояли на третьому поверсі і Ірші здалося, що він зараз загримить на перший. Та де там на перший? Провалився у підвал, кудись ще глибше, до самої магми. Хитро ружився прядко, заціпенів майдан. Його сухе аскетичне обличчя збуряковіло. В одну мить щільне коло розсипалося. Кожен поспішав зникнути з присоромлених гнівних очей начальства. Ірша теж сховався за спиною Вірини. Він подумав, що за свою непрочитану заяву Рубан заплатив майданові сповна. А ще подумав, що рахунок цей не остаточний. За кілька днів Іршу викликав бас. Було це перед самим обідом.